Deyirlər ki, verilən bütün suallara deyirsiniz ki, problem yoxdur. Heç nə olmaz. Hı. Hmm. Yəni, e, yox, bütün sualları demirəm. Məsələn, birdən biri gəlib desə ki, obyekt pirə gedmək olar. Mən demirəm, heç nə olmaz. Yox, deyirəm, olmaz. Məsələn, biri gəlir deyir, zina eləmək olar. Mən deyirəm, demirəm ona, heç nə olmaz. Deyirəm, o, olmaz. O, o məsələlər ki, bəli, heç nə olmaz. Deyirəm, heç nə olmaz. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi. Belə. Yəni, mən heç vaxt haramı demərəm ki, heç nə olmaz və ya s. Onlar sadəcə, bilirsiniz, o bunu yayanlar, bunu deyənlər öz ətrafındakiləri aldadırlar ki, saxlamaq üçün və özlərinə təsəlli verirlər ki, yox, yox, biz düzüyük, o düz demir, o deyir ki, heç nə olmaz. Bunlar hamısı oyundur. Elhamdülillah, e, o məsələlər ki, olar, caizdir, deyirik, heç nə olmaz. Amma o məsələlər ki, olmaz, küfürdür, şirkdir və ya bidədir, xurafatdır və s. qadağandır, haramdır, deyirik olmaz. Və salam. Demək, heç nə olmaz, eyb etməz. Xüsusən də o məsələlərdir ki, doğrudan heç nə olmaz o məsələlərdə.